bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar Ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.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 Ular hargiz musulmonlarga qarshi islomga qarshi o'zlarini adovatlarini to'xtatishmaydi, toyinki ularning ustidan musulmonlar g'alaba qilib ulardan jizya olmagungacha. Ya'ni ular o'zlarini tarixlarida ham aytishadiki, biz payg'ambarlarni qatl qilganmiz deb iftixor qilishadi. shu jumladan Yahyo alayhisalomni qatl qilishgan Banu Isroil. Zakariya alayhisalomni qatl qilishgan. Va Iso alayhisalomni ham ular qatl qilganmiz deb iftixor qilishadi. Ya'ni ularning jinoyatlari hammaga ma'lum. Ular yer yuzida buzg'unchilik qilishlik bilan nima mashhur bo'lgan. Ana 50 yil bo'lgan bo'lsa hozir Baytul Maqdisni Yahudilar bosib olgan. Mana shu kunlarda, mana shu lahzada ham yuzlab tanklar Falastindagi musulmonlarni qatlom qilyapti. Mana 4-5 kun jasadlari maydonda qolgan musulmon falastinliklarni jasadi sasib ketdi. Oxiri kecha hatto yaqinlariga ham ko'rsatmasdan 21 kishini ular nima qilishdi? Bir katta chuqurga tashlab ko'mishdi. Bular bu safar shunday iroda qilishdiki, endi biz Falastindan, Isroildan, Falastindan mukammal musulmonlarni chiqaramiz. Ya'ni Isroilni mutlaq o'zini hukumatı bo'ladi bu yerda. Chunki ularning da'vosi shuki, buyuk Isroil davlatini qurish orzusi bor bular. Shu turgan o'rinlardan to Haybargacha, Madinaning yaqiniga bo'lgan mintaqani bular o'zimizni diyorimiz deb bilishadi. Ya'ni Nil bilan Furotning o'rtasini Bular o'zimizni mulkimiz deb biladi. Ularni o'sha geografiya o'qitayotgan maktablarda o'zi farzandlarga aytadiki, biz buyuk Isroil davlatini qurishimiz kerak. Buni boshi Xaybardan boshlanadi. Yani Madinadan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida quvlab chiqarilgan Yahudiylar to Falastingacha. Va Urdunni ham bular o'zlari nima deyshadi? Sharqiy Isroil deb atashadi. Iordaniya degan davlat ular tan olmaydi. Falastin va ular bosib olgan Isroilni nima deyshadi? Bu g'arbiy. Isroil sharqiysi bu Urdun deyshadi, Yordaniya. Endi bular hozir qaror qilganki, biz g'arbdan hamma musulmonlarni quvlab chiqaramizda Urdunga o'tkazamiz. Ya'ni sharq sizlarga, g'arb bizga. degan maqsad bilan nima bilan oxirgi nihoyiy qarorni olgan. Endi bularni bunchalik jur'atiga nima sabab bo'ldi? Vaholanki Qur'oni Karim bizlarga yahudiylarning eng qo'rqoq millatligini xabarini beradi. Ular musulmonlar bilan ro'bara-ro'bara urusha olmaydi dedi. Ya odamlarning orqasiga o'tib bekinib urishadi yoki biror bir to'siqni, devorni, daraxtni orqasiga o'tib urishadi. Bu jur'atni bular qaydan paydo qildiki, bugun tanku, topu, tayyorasi bilan musulmonlarni qatl qilyapti. Bunga sabab islomiy imoratni yiqilganligi. Avval islomiy imoratni yiqitib oldi, ayniki avval islomiy xilofatni Istanbulda yiqitib olib turib, keyin Isroil davlati qurilgan edi. Islomiy xilofat Turkiyada borlik vaqtida ular buni qura olmagan edi. Isroil davlati yo'q edi yer yuzida. Yahudiler yer yuzida faqat badarg'a bo'lib, darbadar bo'lib yürer idi. Avval Istanbulda islomiy xilofat yiqitildi, musulmonlarning başı kesildi, ana endi keyin nima Isroil degan davlat qurildi. islomiy xilofat yiqilgandan keyin 70 yil, qarib 80 yildan keyin yer yuzida paydo bo'lgan islomiy imorat yiqitildi. Ana endi bugun ular Madinaga qaytmoqchi Xaybarga. Ana endi Baytul Maqdisni mukammal musulmonlarning qo'lidan olib, o'zlarini butlarni o'rnatmoqchi uni ichiga. Bunga bu jur'atni ular qaydan paydo qildi? Islomiy imoratni yiqitgandan keyin. Sultan Abdul Hamid aytadiki, bu kishi islom xalifalaridan biz 40 yilgacha ahli kitoblarni labimizdan chiqadigan bir og'iz so'z bilan qo'rqitib kelgandik. Bu ham bo'lsa jihad kalimasi edi. Ya'ni biz ummatga agar jihad e'lon qiladigan bo'lsak, butun ummat turar edi. Chunki xalifaning amri vojib edi. Bular o'zlarini shum niyatlariga yetishlik uchun nima qilishdi? Islom ummatini bir jasadday olsak, shuni boshi bo'lgan xalifani kesishdi. Endi bugungi jur'atni qaydan paydo qildi. Bugun uymi yuryapti. Masjidmi masjid yurib musulmonlarni erkaklarni qatl qilyapti. Ayniki Banu Isroil o'zlari erkaklar qatl bo'lib Fir'avn qilgan edi. Ayollarni qoldirgan singari bugun shu ish bo'lyapti. Bu jur'at qaydan paydo bo'ldi? Bir qishloqqa 50 ta tank kiradi. Mana shu Amerikada ixtiyorda bor hamma tayyorlar Isroil qo'lda bor. Falastin musulmonlar qo'lda nima bor? Tosh bor. Boshqa hech nima yo'q. Nimaga? Bular islom ummatini qalbi bo'lgan bugungi kundagi Afg'onistonni bosib oldida, qo'liga olib oldida, endi xohlagan yerni o'ryapti. Mana shu kunlarda xabaringiz bor, Gruziyaga Checheniston mujohidlarining kirib chiqadigan yo'li bor. Nima deydi uni? Otini? Xo'p, shu yerga Amerika askarlari borgan hozir. 200 ta askarni yuborgan bu yo'lni bekitishlik uchun. Afg'onistonga tortib kelingan salibiylar qo'shinining maqsadi faqat Afg'oniston emas edi. Yer yuzidagi jihodiy faoliyatlarni hammasini yo'q qilishlik edi. Bugun bular Filippinga odam yubordi. Filippinda qaysi guruh bor? Abu Sayyaf guruhi bor. Abu Sayyid o'zi shahid bo'lgan. Shuni guruhi bor, islom uchun jihad qilyapti ular. Shularni yo'q uchun Iroq qo'shini yubordi. Gruziya qo'shini yubordi. O'rta Osiyo qo'shini yubordi. Qaydan turib yuboryapti hozir? Afg'onistondan turib jo'natyapti. Nimaga? Islom ummatini boshini uzdi bu yerda. To'la uzgan emas, boshi bor inshaalloh. Faqatgina men aytmoqchi bo'lgan narsa, bularning chizgan plani. Plan bilan ishlaydi ular. Qays bilan o'zini kufr aqidasini yer yuzida g'olib qilishlik uchun bu aqidani, islomiy aqidani himoya qiladigan himoyachilardan qutulib oladi avval. Millatlarni aldaydi aytadi biz. Misol uchun mal'un George Bush Ramazon hayiti bilan odamlarni tabriklab turib nima deydi? Musulmonlar Ramazon hayitinglar muborak bo'lsin. Fakat meni bu tabrikim teröristlerge tegishli emas, Ular çünkü musulmon emez dedi. Yani yeryüzündeki musulmon musulmon maslini ajratishi George Bush kuldaki tarazıda. Bu tarazını kop qo'ygan yozadi, musulmonlarni men kur, e, Ramazan hayiti ben tabriklayman, Lekin bu tabrikim musulmon bo'lmagan terroristlarga tegishli emas dedi. Andalusga Masihiylar kirib kelgan vaqtida millatlarni ichiga tarqatishdik gap Bizning ishimiz faqat mana shu vaqtda endi terrorist demasa kerak, boshqa nom bilan atagan bo'lsa kerak, buzg'unchilar, ya'ni mujohidlar ular bir nom bilan atab, shular bilan biz ishimiz bor. Boshqalar bilan ishimiz yo'q. Din ahli ibodatini qilaversa, biz nima ishimiz bor ular bilan? kirdi kirdida bu mujohidlarning hammasini yo aldov yo'li bilan, yo xiyonat yo'li bilan hammasini qatl qildi yoki zindonlarga tashladi. Keyin bitta-bitta, "Xo'p, siz falonchi bu yoqqa keling. Siz dars berar ekansiz, diniy dars. Shu mujohidlar sizdan dars olgan ekan." Qani kelingchi bu yoqqa? Ulamolarni to'play boshlar. Madrasa taliblar, ha, bu mujohidlar ko'p madrasada o'qigan, madrasa taliblari. Endi soqol qo'yib yurganlar, sen ham bu yoqqa keling. Nimaga soqol qo'yasan? Ha, shariatni buyur. Ha, sen ham buzg'unchisan. Salom kiring. Oxiri shu darajaga bordiki masihiylar musulmonlarni uyini birkitib uxlashdan man qildi. Yarim kechasi masihiy askarlar bostirib kirardi. Erkak ayollarning sochini ushlab ko'rardi. Agar g'usl qilgan bo'lsa, chunki g'usl musulmonlarda bor. He he, to'aniz ham sen musulmonmisan deb turib, durup, tashqariga olib chiqib turib qatl qilardi. Shu bilan Andalus islom xilofatini 700 yil poytaxti bo'lgan. Mukammal din yo'qotildi Ispaniyadan. Andalusda mukammal Masihiyat u yerda hokim bo'ldi. Hatto islomiy nom qo'yib olamadilar farzandlariga. Buxoroda ayni tajriba. Ayni tajriba. Avval mujohidlarni yo'qotdi. Keyin ulamolarni yo'qotdi. Oxiri paranjiga yopishdi. Ko'rdik nima bo'lganini. Turkiyada ayni shakl. Nimaga endi turk millati arabcha ozon aytish kerak? Otaturk degan malkun malon chiqdi nima dedi? Men turkcha ozon ayttiraman. Tangri buyukdir, Tangri buyukdir deb ozon ayttirardi. Shu bilan nima qildi? Islomni yerdan tozaladi. Tozaladi, ya'ni ularning iborasi bilan tozaladi. Islomni yo'qotdi. Ildiziga bolta urdi. Bugun yer yuzida shu siyosat. Bizni faqat terroristlar bilan ishimiz bor. Bizni faqat terroristlar bilan ishimiz bor. G'aznida ulamolar shunchalik xorlangan hozir umuman ulamolar. Xotirjam ularni uyga bostirib kiriladi. Xotirjam tahqir qilinadi. Ya'ni bunga bu cüratli kuffar qachon paydo qildi? Shu aqida himoyachilari, islom himoyachilari mujohidlarni nima qilishlik bilan halok qilishlik bilan yoki ularni odamlarga yomon ko'rsatishlik bilan muvaffaq bo'ldi. Hozir nima deyapti? Yasir Arafat chiqib ketadigan bo'lsa, mana Yevropaga chiqib ketsa, biz qarshi emasmiz chiqib ketsin. Yosir Arafat chiqadi, musulmonlarni hammasini tozalaymiz deyapti yaptı. Birortasi turamaydi biz bilan. Isroil mutlaq yahudiylar davlati bo'ladi. Bu bularning iski orzusi edi. Lekin yer yuzidagi mujohidlar bo'lganligidan, islomiy imorat bo'lganligidan bular bu jur'atini qila olmayapti. Kichkina-kichkina ishlarni qilyapti. Hozir mukammal Lubnonga jang boshladi. Kechadan Lubnonni o'riyapti Isroil. Livanni o'riyapti. Amerika, Suriya, Iroq, Eronni ogohlantirdi. Senlar buni bunaqangi Yahud millatini mazlum bo'lishiga senlar sababsan. Nimaga? Shu o'zini o'zi portlatayotganlar senlardan ilhom olayotgan. Shuning uchun senlar ham jazolanishing kerak. Ya'ni dunyoda shunday ishlar bo'lyapti. Ya'ni o'sha Chingizxon vaqtidagi endi musulmonlar faqat zabh qilinadi endi bundan baq. Agar ana islom imorati qayta tiklanmasa, mujohidlar yana o'zini vazifasini bajarmasa. Suylar Yer yuzida hamma yerda. Shuning uchun islomiy imoratda qadrini bugun bilaylik birodarlar. Islomiy imoratni yiqilishligi bu kichkina bir uy yiqilib ketishi emas birodarlar. Islomiy imorat bilan hamma dunyo hisob-kitob qiladi. ayniki islomiy xilofat bilan kufr hisob kitob qiladi. Islomiy xilofat bo'lgan vaqtida bu yer yuzida birorta bir imperiya bo'lgan emas. Islomiy imor, islomiy xilofat bo'lgan yerdagi suvdan kufr kemalarini o'tishligi ijozat bo'lgan emas. Pul to'lab o'tgan. Jizya to'lagan. Butun islom diyorida hozir zulm ko'paygan. O'rta Osiyoda ham qamoqda turgan birodarlarni olib chiqib turib qamoqda sud qilyapti. Abu Abdurrahmon Kanada aytadiki, Kanadada ularni uyi bor, hech kim yashamaydi. Kanada qonuni bo'yicha uyda hech kim bo'lmagan joyga hukumat kira olmaydi. Kirib turib uyi shunda holatga aylantirgan. Musulmonlar qalbi qo'rquv solishlik uchun. Hamma dunyoda shunaqa. Agar biz va zurriyotlarimiz hayotda inson singarin izzat va sharaf bilan yashashligini xohlasak birodarlar, bitta yo'l bor. Allohning yo'lidagi jihodni qitoli davom ettiramiz. Bo'lmasam navbatmi navbat hamma o'yladi. So'ra o'tirmaydi ular. Shu kalimani bilsangiz bo'ldi. So'yiladi. Chunki bularni orzusi bor, Haybarga qaytishlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Xandaq g'azvasidan keyin quvlab chiqargan yahudiylarni islom ümmetten o'chi bor. Bular bu shu maqsadga qaytmoqchi. Madinani bosib olmoqchi qaytib kelib. Agarchi bosib olib bo'lgan, Faqat Masjidi Nabaviyni va Rasululloh sallallohu alayhi qabrlarini chiqarishlik qolgan xolos ularga. Ko'p urungan bular. Shu qabrni chiqarishlik tashqariga. Masjidni, Ka'bani buzishlik ular niyati bor. Shuni o'rniga o'zini butlarni o'rnatmoqchi, o'zini ma'badini qurmoqchi yahudiylar. Ya'ni bo'layotgan kurash buni oson va yengil hisoblamaylik, arzimas hisoblamaylik. Bu kufr millati bitta millat. Putin, George Bush nima farqi bor bilan? Malullar. Gruziyaga qo'shin olib kelaman desa, Putin aytayapti, ularni Gruziya qo'shin olib kelishi Rossiya uchun hech zarari yo'q. Chunki u sotilib bo'lgan u. Islomni qarshisida bilan birlasha oladi. Islomni qarshisida hammasi bitta millat bo'ladi. Afsuski kufrni qarshida islom ummati birlasha olmaydi. Islomiy xilofat Usmoniylik xilofati jang bilan yiqilgan emas. Arab turkka qarshi chiqqan, turk forsga qarshi chiqqan, bir-biriga qarshi chiqib, ichidan yemirilgan. Xalifa obro'sizlantirilgan xalifani buyrug'i ummatga o'tmay qolgan. U ming marta hayya al jihod, hayya al jihod desa to'g'ri uni obro'slantirib bo'lingan u. Jaziratul Arabdan bir toifa chiqqan. Xalifa mushrik degan. Mazhabda yurgan bu mushrik degan. Ye, biz mushrik xalifaga itoat qilib kerak ekanmizda. Sahih jamoat ular bo'lib chiqqan, ajralib chiqqan. xalifa obrusantir bo'lgan, uni gap o'tmay qolgan. Bo'lmasam xalifa shart emas, islom diyoridan har diyor bo'lsin. Bir qarich yerini kofirlar bostirib oladigan bo'lsa, shu ahli hammasiga, ularni qo'ldan kelmasa qo'shinlariga shu yerni himoya qilish farzidir. Ana islomiy imoratni boshiga ham shu kun tushdi. Avvaliga islomiy harakat talablar harakat harakat qildi. Bular Amerikan farzandi, ingliz farzandi, falon falon. Juda ko'p jamoatlar bor edi shu Afg'oniston o'zining ichida. Amir mu'minni mushrik derdi. Taliblarni mushrik derdi. Shu taliblardan yosh olardi. Shu taliblardan mashina olardi, uy olardi. Shu Jalolobodda, shu Kobul juda ko'p joyda. Bular mushrik bo'ladi. Ana maqsad nima? Amirul mu'minni obro'sizlantirish, uni buyruq o'tmay qolishlik kerak. Xo'p, islomiy xilofat yiqildi deylik. Usmoniylik xilofati yiqildi. O'rniga nima biz qo'limizga keldi? Lenin ma'lum boshchiligida O'rta Osiyo, Qafqaz, Tatariston hamma musulmon o'lkaga bosib olindi. Mal'un Atatürk'ü hukumat paydo bo'ldi. Oli Saudda hukumat paydo bo'ldi. Yer yuzida Amerika degan imperiya paydo bo'ldi. SSR degan imperiya paydo bo'ldi. Islomiy xilofat yiqitib shuni olib keldik. Xo'p, islomiy imoratni yiqitib nimaga erishdik? Xorlikka, zillatga erishdik, xolos, boshqa hech nima erishmadik. Karimov Mal'un O'zbekistonda xotirjam zulm qila boshladi. Pokistonda Musharraf degan ma'lum xotijam zulmini qilyapti. Madrasalarga deyapti, men endi programma tuzib beraman senlarga. Senlar emas u, shayxul shiyux va professor men tuzib beraman. Madrasa men ko'rsatgan chiziqlar yuradi. Butun yer yuzida ummat yana zillatga ro'bara bo'ldi. Demak, islomiy imoratni yiqitib berib, kufr shuncha foyda ko'rdi. Chunki bir jasad boshsiz bo'lmaydi, birodarlar. Boshi kesilgan jasadni hech kim ko'rmagan bo'lsa, boshi yo'q, surat ham bo'lmaydi. Na inson, na hayvon boshsiz bo'lmaydi u. Shuning uchun kufr uni boshini kesishga harakat qiladi. Islomiy imorat, islomiy xilofat. Islomiy imorat yiqilib ketsa, odamlar uyiga borib tarqab ketib o'tiraversa ular. U borib molini boqsa, birisi borib qo'yini boqsa, birisi tovuq boqsa, birisi dehqonchilik qilsa. Bu qaysi islom bu? Qaysi shariat bu? Islomiy imorat qulab ketdi ko'zingni oldida. Salibiylar salib bayrog'i bilan kelib bosib oldami u? Hammasi uyiga tarqab ketadi, ha? Hasharga keluvdik. Hashar tugat ketdik. Bu shariatni gapimas emas bu. nafs bandasi bo'lgan qo'shtirnochida ulamolarga xudo berdi, ha? Endi amir yo'q, endi jihad bo'lmaydi. Radiolar chiqib endi amir yo'q, amir bo'lmaganda qitol bo'lmaydi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jonini, molini, nomusini himoya qilib o'lgan shahid degan hadis qayda qoldi? Ya'ni bu ketayotgan kurash hayot mamot kurashi birodarlar. Hazilakom gap emas bu. 20 tamiz ah kessak, 10 tamiz baq ketsak, bu bilan jonimiz qutuldi degan emas. Har joyda bo'lsak. Biz bo'laylik, bizni zurriyatlarimiz bo'lsin. To bizni yo qatl qilmas ekan, yo kofir qilmas ekan, kofirlar bizga bo'lgan nafrat adovatdan kechmaydilar. Mumkin biz kechamiz undan. Nega ular kechmaydi. biror yer yuzini biror joyda qo'ymadi. Hindistonda qarib 700 ta musulmonni tirikligicha o'tga yoqib hindular, hinduslar. 700 ga yaqin musulmon to'plab-to'plab oila-oilasi bilan qishloq bilan o'tda yoqildi tirigicha. Qachon bo'ldi bu? Islomiy imorat yiqilgandan bo'ldi. Har bittamiz esdan chiqarmaylik. Biz bugun hayot mamot jangida turibmiz. Yo Alloh farz qilgan farzni davom ettirib, yer yuziga islomiy xilofatni qur qaytishiga harakat qilamiz, yo masam har bittamiz va bizning avlodlarimiz, zurriyatlarimiz qo'yni singan, tog'i singan so'ylamiz. Boshqa iloji yo'q. Yo ular diniga kiramiz, masihiy bo'lamiz, nauzubillah. Hindus bo'lamiz, butparast. agar undan ham rozi bo'lsa ular. Yosir Arafatdan rozi bo'lmayapti. Yosir Arafat 50 yil qilgan islomga xiyonati nima qildi? Falastindagi musulmon millatni oyoq qo'lini bog'lab yahudiylarga taslim qildi. Musulmonlarning yerini unga sotdi. Hatto shular rozi bo'lsin deb fransuz masihiy ayolga uylandi. O'g'il tug'di, faqatini farzand ko'rdi, cherkovga olib cho'qintirdi. Nomini ham islomiy qo'ymadi. Nimaga yahudiylar xafa bo'ladi? Har kufrni borib peshanasini o'pdi. Millatni kufrga, fasodga boshladi. Bugun uchun tayyorlab bergan. Bugungi bo'g'izlashlik uchun tayyorlab bergan. Ana endi bugun nima deyapti? Men shahid bo'laman deydi. Shuning uchun kufr bizdan hargiz rozi bo'lmaydi. Bu biz bir bir alomatlarni yahudilar juhudlarni ko'rardi. Evetimizni kesib qo'yardi, qon chiqarib qo'yardi yoki haligi tuflimizni qadagan bo'lsa, miq chiqarib qo'yib, oyog'imizni qanatib, u kichkinasi xolos u. Bugun Falastinda zabah qilyapti yosh bolalarni, ayollarni, xohlagan ishini qilyapti. Uyma-uy yuribdi. Shuning uchun do'st va dushmanni yaxshi ajrataveradi, birodarlar. Biz nimaga jon kuydirib islomiy imorat qaytish kerak deyapmiz. Islomiy imorat qaytmasa, birodarlar, yana 100 yil vallohu alam yer yuzida kufr yahud va nasoro hukumat qiladi. 100 yildan keyin islomiy xilofatdagi 100 yildan islomiy imorat kelgandi. Hani hazır Lahur'dan. Tavuğunu sinirmişler alıp çıkıp yaptı öyleden. Minglab aileler var, muhacir aileler var. Lahor, Faysalabad, Karachi'ler. Üyümü üy kırıp alıp çıkıp yaptı. Hatır gelmişler alıp çıkıp yaptı. Beçarlan kolda kuralı yok, uzun himaye kısa. Şu şey alıp çıkıp yaptı. Yana aytaman, bu hatar bizdan uzoq emas. Shuning uchun biz aytdik, Qur'onimizni yerga qo'ymaymiz. Kim kelsa inshaalloh urushlikka biz tayyormiz. Lekin rijollar, erkaklar esdan chiqarmaylik. Zurriyatlarimizni bizdan keyingi farzandlarimizni, nevaralarimizni agar o'ylaydigan bo'lsak, biz qon berishimiz kerak. Boshqa yo'l yo'q. islom aytdik, hayol bilan qurilmaydi. Odamlar o'ylab topgan yo'llar bilan qurilmaydi. Biror inqilob gap bilan qurilgan emasda. Na islomiy inqilob, na kufriy inqilob. Hammasi uchun qon kerak. Mal'un menimcha gap bilan kelmagan bo'lsa kerak. Qayi olgan bo'lsa qon bergan bu ham. Qonlarni to'kib bu kuniga erishgan. Demokratiya degan Yevropada hukm surayotgan hukm, inqilob, mafkura o'zicha qurilgan emas. Yuz minglab dindor masihiylar qatl keyin demokratiya qurilgan. Hamma dunyoda shunaqa. Nima Yahud hozir Falastinga olishi uchun qon beryapti, ham o'lyapti. U emaski faqat musulmon o'layotgan biz. U ham har kuni qatl beryapti. Qurbonlik beryapti. yer yuziga agar biz tavhid aqidasini o'rnatmoqchi bo'lsak qon Boshqa iloji yo'q. Alhamdulillah Afg'onistonda yaxshi xush xabarlar bor. Amerika o'zini hamma viloyatlarda askarlab chiqib ketgan. Mana Shoygotdagi jangdan keyin alhamdulillah. Aytayapti, endi men shuncha urushdim, endi inglizlar kelib urushsin deya. Turkiya urushsin deyapti. Endi Turkiyaga o'tgan, sen urushgin. Men charchadim, endi men faqat Kobuldan tashqari chiqmayman. alhamdulillah ummat endi bilyapti haqiqatlarni inshaalloh. Shuning uchun bu yo'lni faqat davom ettiramiz. Nega aytib o'tdik, dushmanni nishonida biz hammamiz bitta nishonmiz. Ajratmaydi. Bu o'zbek edi, bu tojik edi, bu arab edi, bu falon edi, bu demaydi. Kimki kalima o'qigan bo'lsa la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh ularni hukmida hukm o'lim. o'lish kerak u yer yuzida yashashlikka haqqi yo'q vaholanki ellikta musulmonga bitta yahud to'g'ri keladi bitta chingizxonni ayol askari butparast mushrik 20 ta 25 ta musulmonni qo'y singani so'ygan ekan degan narsa o'qiganda ajablanardi Xo'sh, shuni o'zi bo'lyaptida o'ttiz 30 million hammasi bo'lib yer yuzida yahudiy bor, 1.5 milliard musulmon bor. Demak, hammamiz bitta nishonmiz. Shunday qarab hammamiz bitta nishon olgan. Kemaga tushgani joni bir, deb qo'ydi yo kamazga tushgani joni bir. Hammamiz jonimiz bitta. Shunga yarasha muomala qilaylik. Lekin vaziyat eng yaxshi yer yuzida go'z vaziyat sheda ekan bu. Do'q qarasam, Eron ham bog'lanib ko'rdik. Lahor, Karachi bilan bog'lanib ko'rdik. Eng izzat bilan turgan musulmonlar Madinaga kelgan. Mashinada turgan ozgina musulmonlar. Allohga hamd bo'lsin, o'zini mehribonligi bu. Shuning uchun Allohning yo'lidagi tanlagan yo'limizdan ikkilam qolmaylik birodarlar. Lekin shak shubha yo'qki, Allohning va'dasi haq. Allohning dini oliy bo'ladi. Inshaalloh. islomiy imorat yana qaytadan qaytar joyiga. Bu ingliz olib kelayotgan emish, fransuz olib kelayotgan emish. Endi bu bu gaplar inshaalloh jang ko'rgan birodarni qo'rqita olmaydi. Bir inglizni ham tajriba qilib ko'raylik. Amerikasini tajriba qilib ko'rildi. U riskni tajriba qilishgan alhamdulillah birodarlar. Shuning uchun Alloh taolo tomonidan bashorat bor mu'minlarga. Albatta bitta og'irlikdagi ikkita yengillik keladi inshaalloh. Faqat ummatni holati hozirgi kunlarda xosatan doktor Muhammad Said Qahtoni aytgandekka to'lg'oq tutayotgan ayolga o'xshaydi. Bir farzand dunyoga kelishdan oldin ayol kishini to'lg'oq tutadi. Qattiq qiynoq unga keladi. Dard keladi. O'lim bilan olishadi u ayol. Bu aytgandiki, men sizlarni mana shu to'lg'oqdan keyingi dunyoga keladigan bir chiroyli yigitcha bilan muborakbod qilaman u ham bo'lsa islomiy xilofat bo'ladi degan qon beryapti ummat hamma joyda filippin kashmir hamma joyda yer yuzida hamma joyda qon beryapti ummat o'zbekistonu yer yuzini biror joyi yo'q inshaalloh bu to'lg'oq bu azobdan keyin inshaalloh islom xilofati quriladi bunga shak shubhamiz yo'q allohning va'dasi haq alloh subhanahu va taolo bizlarni tanlagan yo'limizda sobit qadam turishligini hammamizga nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarga o'sha tavfiqni bersinki, dushman bilan do'stni ajratib oladigan falosatni bizlarga bersin. Muhabbatimizni mu'minlarga, nafratimizni kofirlarga sarflashni Alloh taolo hammamizga nasib etsin. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir gün kelar bahor olchilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim Kim bilan haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar